для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Меліжа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. Васіль адчуваў сябе страшэнна адзінокім. Адзіноцтва чамусьці асабліва чулася заўсёды, калі рабілася скрутна. Там наводдаль павінна была быць купа дрэваў, асіны і хвоі, цагельня. А вось і паласа яго – Поцемку не бачачы Васіль пазнаў бы яе сярод тысячы іншых. Поцемку рунь ледзь была відна, але ён бачыў яе. Ён накінуў яе позіркам, тую, што не відна была вачам, ён бачыў памяццю. Ён бачыў яе ўсю. Ён чуў, як яго напаўняе звыклая любасная цеплыня. І ў гэтай цеплыні, была памяць пра тое, як ішоў за плугам, як сеяў, як радавала зямля ўжо не адзін год. Але так было толькі хвіліну. У радаснай цеплыні яшчэ вастрэй зашчымела адчуванне бяды. Васіль зварухнуўся, Ну гад пашоў разору, успамінаючы, як зусім нядаўна вёў яе. І ў памяць улезла, нібы нанава ўбачыў, як паявіўся міканор, і як кінуўшы калёсы стаяў наперадзе, чакаў, калі ён падыдзе з плугам, і як гразіўся яму нясей, насенне попусту загубіш. Успомнілася Васілю. Гразіўся і вось спраўдзіў і запякла крыўда, А з крыўдаю злосць нясей, Не на сваёй зямлі нясей, сваёй зямлёй не распараджайся. За гэтым прыйшло: Сваю зямлю вось так проста, аддай. Хочаш, не хочаш, аддай, пытацца ніхто не пытаецца. Так проста аддай і ўсё. А заўпарцеся сілаю забяруць. Забяруць і ўсё цырымоніцца не будаць, сіла ў іх і закон. І закон знайдуць, калі трэба ім. Робяць усё, што хочуць. І выходзяць гэта па законнаму. Усё мацней уціналася мокрая стыласць. Мокра і холодно, а снегу няма. Васіля ўзяло звыклае трывожнае, А не дай Бог ціскане мароз зразу, без снегу. Ён тут жа схамянуўся цвяроза з жалем падумаў: Ні да чаго яму цяпер гэты страх. Мабыць, ад таго, што яму так цяжка, амаль немагчыма было прымярыцца з тым, што бяда здарылася і што паправіць нічога не можна, ад прыродны звыклы да цяжкай хады ў жыцці ў партасці, ён усё ж дзіўна не траціў зусім надзеі. Зацятая, немагчымая надзея яшчэ не рвалася ў ім як танюсенькая жывучая, нітачка. І яна гэтая надзея падказывала яму: трэбаба было гаварыць, што пасеяна уже, што жыта уже расце, но не павінна ж быць такога, каб пасеянае браць. Трэба было б дабіцца, чтоб абышлі цяпер, а там можа, так бы уже і асталося, дабіцца, чтоб цяпер, абышлі, а потом, канешне, не сталі б вяртацца. Трэба было гаварыць пасеяно. І ён раптам зазлаваў сам на сябе. Пасеяна, не пасеяна. Будуць яны глядзець на это. Не адзінакі ім чорт, што пасеяна, што не пасеяна, шкода ім твайго насення, твайго насення труда. Прыйшло на памяць, як стаяў тут, глядзеў на гэту рунь, калі думаў, як быць з ганнаю. І тады пакуль рашыў, думаў, бедаваў: гэта рунь, Зямля гэтая памагла тады рашыцца. І вось на табе паспадзяваўся, збярог грунт пад сабою. Жыццё смяецца з яго. А мой праўда кінуць усё. Прападзі яно пропадам, вярнулася раптам зноў да Васіля кінуць ды з ганнай, куды вочы глядзяць. Нейкі час ён чуў сябе рашуча, лёгка нібы раптам парвалася тое, што аблытвала, што скінулася на яго, што гняло і пякло яго. І раптам зноў пачуў сябе вольна. Шчасце, вызваленне ад нягод былі ўжо не тое, што недасяжнай марай, а быццам рэальнасцю. Бяры, цешся жаданай сваёй доляй. Але лёгкасць была яшчэ карацейшая, як раней. Амаль адразу ж звыклая, ўжо неадступная заныла, апанавала, а куды ён пойдзе? як кіне ўсё, што трымае яго, для чаго ён абавязаны жыць. І за гэтым яшчэ мацней запякло трывожнае, А што будзе з гэтай зямлёю? Няўжо ж і праўда ўсё скончана. У трохі парадзелам змроку Васіль заўважыў, што да яго ідзе постаць. Калі чалавек падышоў бліжэй, пазнаў ігнат у свіце ў чорнай барановай шапцы. Не ўседзеў нібыто, загаварыў, хапаючыся ігнат давольна. Забег я то да цябе пытаюся матку, дзе я кажа, пайшоў кудысь, яшчэ як спалі ўсе кажа. Ну, я падумаў, куды это пойдзе добры хазяін у такі дзень і вырашыў сюды. Васіль хмурна маўчаў: « Не аддаваць трэба. Так жа хутка, але з запалам загаварыў ігнат, адгадаўшы Васілёў неспакой, не аддаваць, на паласу не дапускаць. Я так нібыта і скажу, не аддам, не пушчу. Пытаць яны будуць. Цвяроза насмешліва прамовіў Васіль: « Не дам, не дам і ўсё, запаліўся яшчэ больш ігнат нецярпліва патупаў, падаўся плячом наперад, Нацяўся ўвесь рашучы, адважны, гатовы на ўсё. А я біцца буду. Кожнаму дам, хто палезе да мяне. Так і ў тюрму нядоўга. Стрыманы, як старэйшы сказаў Васіля мне пляваць. Ігнат гаварыў яшчэ напорлівай з нейкай злой пісклявасцю. Я пысу буду біць кожнаму, хто палезе да мяне а наўперад етага дамецікавага быструка. Я ты болей за ўсіх вінаваты, кеб не ён, дык усё іначай было б. Васіль не сказаў нічога ігнату, не было ахвоты гаварыць. І ігнат, грозячыся, злуючыся, таксама змоўк, Нястылы нецярплівы рушыў быў ад Васіля, але праз колькі крокаў рэзка стаў яшчэ параяў: « Не давай! На паласу не пушчай. Пасля яго Васілю было і неспакойней, нібы лягчэй, не было ўжо безнадзейнае, бачылася ўсё лепшым. С прылівам нядаўна нязнанай смеласці думаў не даваць. Праўду сказаў: « Як падыдуць адразаць, стаць наперадзе заявіць не дам, не пушчаць, чтоб на валасу не заходзілі, учапіцца нагамі за зямлю і не пушчаць. А ў міліцыю возьмуць, няхай бяруць усё адно, як забяруць зямлю яту не жыць. І калі ў суд, няхай судзяць. І тут думка Васілёва трохі змянілася. А еш пэўне і на іх суд быць не можа, што б не было. Як же это прыйсці, узяць без усякага усякага. Зноў прыйшло як апошняе канчатковае, А я не дам. Хай хоць што? паволі святлела. Усё шырэй расступалася полі, усё далей танчэй акрэсліваўся лес. Была ўжо добра відаць груганячая постаць старога глушака, прыкрана нагадвала яна бой з яўхімам, ганніну бяду, абуджала назалелае адчуванне безнадзейнай заблытанасці жыцця. Наводдаль сышлося некалькі дзядзькоў, штосьці меркавалі кубкаю, курылі. Сярод іх быў, здалося, ігнат. Васіль хацеў рушыць да іх, калі заўважыў. Хтосьці збочыў з дарогі, нацянькі прастуе да яго жаночая постаць. Матка. Ну, канешне, каб яна ды ўседзела недзе, не прыбегла, калі без яе такая маркота. А я это думаю. А дзе ён? загаманіла бесклапотна, як бы ні пра што і не здагадвалася. Як бы так сабе прыбілася, сышоў кудысь і не відно яго, працягвала матка. Васіль недовольна адвёў позірк. А хадзем уже, паснедаем, наважылася асцярожна і лагодна яна, картопля стыне, век холодную ясі. Толькі пра тое і клопату цяпер яму картопля астыня. Пагаворцы па жалівых вачах маці зразумеў, ведае яна ўсё, але хавае трывогу, хітруе, прытвараецца. І гэта яшчэ больш злавала. Не бядой, як бы адгадала маці яго думкі. А жылі мы без етага, Пражывём як-небудзь і цяпер? Ад, нядобра варухнуўся ён. Пражывём. Яна тут же змянілася, стала нібы заклапочанай і дзелавітай. І тое падумаць. Чаго тут тырчаць? Начальству ў сяле яшчэ є. Міканоршчая спіць. Ён неахвотна паплёўся, абы адчапілася, не чуць яе хітракаў. Усё адно не дасць стоять. Паснедаўшы Васіль корпаўся пад павеццю, сачыў за ўсім, што робіцца на меканоравым двары і на вуліцы. Ён бачыў, як весело ў расхрыстаны свіце з кепачкай на макаўцы ступіў на двор, нібы свае адчыніў дзверы ў меканорову хату Хоня. Як у драным абсмыленым кожуху подскокам узбег на ганак зайчык і як паважна ў чорнай крамной падзёўцы з блішчастым казырком зайшоў Андрэй руды, і як сціпла адчыніў дзверы грыбок і як пазней за ўсіх ціхі задуменна схаваўся ў сенцах чарнушка. Выходзіў на двор і вяртаўся ў хату міканор. Каморнік не паяўляўся, але Васіль ведаў, што ён таксама ўжо ў хаце. Потым ужо, Усе даўно паснедавалі, прыкаціў на калёсах залешнікаў строгі акуратны гайліс, прывёз яшчэ нейкага чалавека немаладогу ў гарадской вопратцы. Гайліс прывязаў каня да меканорава штыкетніка і абодва з меканорам, што выбег насустрач, таксама пайшлі ў хату. Чым больш збіралася ў меканоравай хаце камісіі, тым больш расла ў Васіля трывога. Яна асабліва вялікай важкай стала тады, як прыехаў і зайшоў да меканора Гайліс. Нядобра ныла усярэдзіне, калі ведаў, што там у хаце гавораць і што там рыхтуюць. Бачыў, што ў суседніх дварах сочаць, чакаюць, было відаць, усё сяло жыве тым, што мае пачацца, гэта яшчэ ўзрушвала трывогу і нібы знарок не было начной рашучасці і млявасць была ў руках у нагах і аж брыдка браў страх усярэдзіне заныла больш калі ўбачыў як выйшлі ўсе з хаты сталі выносіць нейкія прылады доўгую паласатую дошку нізку жалезных шпянькоў круг з лентай між тых хто збіраўся ў поле былі дамецік і і дамеціха. Дамецік вольны ў рухах упэўнены, дамеціха нясмелая, як бы вінаватая. Акрамя дамеціхі выгляд ва ўсіх быў заклапочаны, дзелавы і гаворка, мяркуючы па тым, што даходзіла была дзелавая. Пачуўшы гэту гамонку на бліжнія двары на вуліцу павыходзілі людзі, сталі збірацца, сачыць за важнымі зборамі. Не стала сядзець у хатцы і матка. Яе выцягнуўся дзед, перавальваючыся саступіла з ганка маня, стаялі ля плота глядзелі на вуліцу, дзед курыў люльку і сіпла кашляў. некая раз пораз оглядывалася не байбыякова і бесклапотна. Бесклапотна ж падышла к Васілю і пачала зноў, як з малым гаварыць яму: « А нічога, Жылі ж да гэтага, Прыжывем і без гэтага, Ды да тое ж падумаць, Удзеляць жа нечага. Заўважыла, як Васіль недовольна варухнуўся, хітра перамянілася. І попрасіць можна, дамеці хуці міканора самога чтоб не абдзяліў там, дзе даваць будуць. Толькі умее вярэдзіць. Васіль адвярнуўся, паказаў, што не хоча слухаць матку. Нелагодна з-пад лба прасачыў, як адны на калёсах, а другія пешкі паўсплаты рушылі к полю. Васіль патупаў трохі каля хлява, падумаў і падаўся на прыгуменне. Пакорпаўся тут, не бачачы, што рабіць, не мог ніяк адолець вялікага неспакою, брыдкай млоснасці, што помніла усяго, як і раней. Паглядваючы з-пад лба бачыў на прагуменнях там і тут збіраліся кубкамі, заклапочана гаманілі. Некалькі чалавек прайшло ў бок цагельні вясёлыя, цікаўныя, панурыя, а ён усё корпаўся, ўсё не мог дабіцца цвёрдасці, яснасці і гадоліць нясмеласці як бы нанава чуў грозную латышову гаворку на сходзе, якая асабліва трывожыла, не адзін ён ведаў, што латыш слоў на ветер не кідае. З гайлісавымі словамі, нібы бліжэй чулася юравіцкая баковачка і пагроза юравіцкага зубрача можам і вярнуць. Не ціхлі, не адчэпліваліся матчыны жагнанні, і ўсё ж яна карцела зямля яна нібы звала яго заступіцца за яе ні на міг не глухла ў ім адчуванне што калёсы едуць да яго зямлі да цагельні што хутка ўсё пачнецца што блізка блізка момант які ўсё вырашыць і што ён не можа сядзець не можа марудзіць Ён кінуў граблі, які чамусьці трымаў, і важка рушыў з прыгумення. Як нешта далёкае заўважыў, што пачаў церусіць дождж, заўважыў тут жа забыў, адразу за гумнымі вочы ўлавілі, дзе ўжо калёсы. Калёсы набліжаліся да цагельні. Даехалі да купы асіны хвой збочылі ў поле на час схаваліся за дрэвамі. У полі стаяла некалькі групак, мужчыны і жанкі. Васіль прыбіўся да адной, якой быў ігнат і яшчэ некалькі дзядзькоў. і ён хутка заўважыў, што большасць дзядзькоў настроена мірна. Толь у двух акрамя ігната было тут трохі поля, але і двое гэтых здавалася, не бедавалі ці не паказвалі бяды, быццам рашылі, што будзе, хай тое і будзе. Васіль толькі у ігнату пачуў свайго аднадумца. І ўсё ж ён, як і ігнат, не адыходзіў ад іншых. Дзіўна нават для гэтай групкі было неяк спаканей, цвярдзей, ціхо ўвайшло кволае, можа і праўда, трэба саступіць. Можа і праўда, што будзе то і будзе, Але Васіль адагнаў гэтую думку. Бачылі, як у самым кутку поля за цагельні каля лесу калёсы сталі. Як каморнік стаў корпацца на калёсах, расставіў трыногу, прыладзіў нейкую прыладу. Адзін з дзядзькоў сказаў, што там ёсць такі бінокль, які паказвае, як мераць. Незнаёмы, якога прывёз гайліс, пайшоў краем поля паўз лес з доўгай дошкай. Дзядзьку сказаў, што яе завуць рэйкай. Незнаёмы адышоўшы стаў, паставіў рэйку перад сабой, а каморнік стуліўся каля сваёй прылады, пачаў углядавацца ў гэты бінокль. Падышлі яшчэ двое. Было відаць, хоні грыбок поцягнулі ленту. За імі з нізкі шпянькоў пасунуўся чарнушка, спыняўся ляхь хоні, распоры сутыкаў шпянькі ў зямлю. Латыш і міканор, то падыходзілі да іх, то найбольш былі каля каморніка. Але як пачалі набліжацца да ігнатаванага надзелу ігнат, увесь падаўшыся наперад, чаргуючы лапцямі, рушыў насустрач ім. Ён перайшоў поля, стаў з таго краю, дзе мералі. Мершчыкі былі блізка, але не падступілі зусім, і Ігнат стаяў трохі і чакаў. Незнаёмы з паласатай рэйкай на плячы хацеў прайсці паўз яго, але ігнат штосьці крыкнуў. І ён стаў. Азірнуўся ў бок каморніка. Там ужо складвалі трыногу, палажылі на калёсы і паўз поля пакіравалі да таго, што стаяў за рэйкаю. Не даехалі, спыніліся сталі зноў расстаўляць трыногу. Хоні і грыбок першыя заўважылі, што ў незнаёмага з рэйкай штосьці няладнае, кінулі мерыць, падаліся да яго, упала гэта на ўвагу і меканору і гайлісу. Яны таксама рушылі да ігната і тых, хто сабраўся каля яго. Было відна. Там пачалася спрэчка. Ігнату загадвалі, сысці. Ігнат упіраўся, штурхаў рэйку, штосьці крычаў. Раптам вырваў рэйку, адскочыў і шыроха размахнуўся. Усе асцярожліва адхінуліся, адступілі і зноў загадвалі нешта, але ігнат не слухаўся, трымаў рэйку на пагатове. Тады Хоня стаў абыходзіць яго, выбраўшы зручны момант, кінуўся ззаду, стаў валіць ігната. Рынуліся да ігната іншыя, повалили на землю. Стали збірацца дзядзькі і жанкі. Васіль таксама неўпэўнена насцярожана поцягнуўся. Да таго, як ён падышоў, ігнат стаяў ужо са звязанымі за паясніцы рукамі. Чырвоны, з рэдкімі прыліплымі да мокрага і лба сіваватымі валасамі невідучы паводзіў ашалелымі вачыма напінаў руки, тузаў плячыма і рваўся. Гайліс выняў блакноцік, хацеў было штосьці напісаць, але раптам рэзкім рухам схаваў блакноцік і загадаў падагнаць калёсы. Калі зайчык рухаву вішна падскочыў з калёсамі, Гайліс з міканорам падсадзілі ігната на драбінку. На драбінку з другога боку лёгку скочыў Гліс і загадаў ехаць. Зайчык, які ў момант апынуўся на перадку, тузануў лейцамі, і ўсе, хто засталіся хвіліну, глядзелі ўслед у ім і маўчалі. Меканор першы схамянуўся і распарадзіўся ўсім ісці рабіць. Выбраны ў камісію адразу пачалі разыходзіцца. Хоня з грыбком і чарнушкам, што падышоў быў пазней, падаліся зноў да пакінутай ленты, а каморнікаў памочнік панёс далей рэйку. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук